Mama je poznat džahilijet, jer kaže Umar radi Allahu ma jarifu islama mela jarifu džahilijet. neće poznavati islam oni koji ne poznaje dobro džahilijet. Džahilijet Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu naziva da je to vrijeme neznanja džehla. Allah Žešanu kaže Vela te beruđel, ne beruđel džahilijet ne gura. Džahilijet kufra i neznanja Allah Žešanu naziva predislamski period Allah Đelšanu isto naziva prije period da je to vrijeme tmina i zavode i lutanja. I onda dolazi islam. Mi svi imamo udjelo u islamu onoliko koliko smo iskreni i onoliko koliko radimo za islam. Da bi na nas odnosila hadisi kad eflaha men tako je rekao poslanik sa tome, uz neko primi islam, a recimo da je riječ islam došla od riječi islam, potpuna, potpuna predanost Allahovim naredama i zabranama, šarijatu, ili hadisi koji je poslanik sa tom slavu vladarima, Eslimu e Teslim, primite islam pa ćete biti spašeni. Da li doista je ova skupina spašena skupina i da li smo mi skupina koji smo stvarno prihvatili islam, to moramo staviti na vagu šarijata. Međutim, mi vidimo danas mnoge ljude i muslimane koji su odrasli u okrilju islama, u krilu muslimanke i od oca muslimana. Tako i bar zovemo. Kako neće ići putem islama i neće prihvatiti islam onakav kakav je došao originalan od Allaha Azza a on je jedini sačuvan grešak. I poslanik sallallahu alaihi ve selleme kada je upitan u Međutim, Allah Đelešanu je, kada je dolazila objava, nazvu prelazak iz džahilijeta u islam kao prelazak iz tmina na svjetlo. Ono što je prevodilo ljude iz tmina na svjetlo jeste prvenstveno objava koja je dolazila po Meleku Džibrilu Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Gdje Allah Đelešanu kaže po Džibrilu poslao ajet Muhammedu sa svom u suri El-Maide وَجَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابُ مُبِينٌ Eto, došla vam je od Allaha nur, svjetlo i jasna knjiga. Nur, svjetlo, koje Allah Đelešanu dosta puta spominje u Koranu, je istina kojom treba čovjek da ide i ona će mu biti jasna, svijetu će mu. Ako čovjek počne se preturati ili prebacivati iz istine u zabudu, onda će neće biti jasan put. A ovo isto rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadisu, terektu al bejda elejluha kemneharuha. nam nas kaže, na čistom noć će isto dan. S ovog puta može samo zalutati čovjek koji je nesretnik i shvatila. Oni koji neće istini. Onaj koji nije čist, njemu istina nije jasna. Onaj koji nije u srcu, sad su mu rašli Prvenstveno, in Allah ilaju gajri mabi, kao mu hapte gajri neće promijeniti Allah stanje jednog dana se ono dušne promijeni. Onaj ko nije, sad su mu prsima, prstima, njemu Kur'an neće biti nur, neće mu biti svjetlo. Allah Đelešanu, kada govori o Kur'anu, o objavama općenito, Adamu, ali samom koji je prvom ispuštao suhufe, rekao je, kul tu min hađemija. Kaže, izlaste sad iz džemeta svi, kad je sada do i hala drveta. Projekti jednako mini hudajem, فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون u suri al Kaže, od danas će vam dolaziti uputa, hidaja, kojom ćete vi treba da hodite i budete na ispravnom putu. Ko bude slijedio tu uputu, fela haufun alejhim vela hum jahzanun. Nemoj da strahuje da će ga Allah kazniti i kažnjavati ako bude slijedio uputu. Vela hum jahzanun. I nemoj da tuguje što su mnogi u kufru i što uživaju na dunjaluku. Allah će mu to sve inšala u tala dženetu Allah Đelešanu istu stvar ponavlja u suri Taha. Allah Đelešanu kaže فَمَنْ تَبِعَ هُدَاje فَلَا je dilu vela je šta. a onaj ko bude od ljudi slijedio i uputu od Allaha Azza fela je dilu, neće nikada lutat. Ko bude slijedio Kur'an i sunet, fela, fela te dilu, kaže poslanik u hadisu, nećete sigurno da zalutat. Ako se budete gledati kitabe ove sunete Resuli. je knjige suneta Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Znači to su hidaja, uputa od Allaha Azza kojim je Allah, kako kaže Allahu veliju lezina amenu, juhriđuhu mine zulmati ila nur. Velazine kefer evlehum tagutu juhriđunahum min nur ila zulmat. Ulajka ashabu nar, hum fija halidun. Kaže, Allah je zaštitnik veli, zaštitnik vjernika. Oni izvodi sa uputom i knjigama i poslanicima izvodi iz plina na svjetlo. Iz više plina jedno svjetlo. A šetan je nevjernicima i šetan zaštitnik on je odvraćao svjetla jednoga u mnoštvo ali Allah Želešanu kaže gdje svodište i gdje, gdje će takvi završiti koji budu slijedili šetana u lajka ashabu na fiha halidun. Oni će biti stanovnici vatre i u njoj će vječno postati. Allah Želešanu govori za Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Njegov predislamski period, je to bio period mrtvaca, govori Allah Đelešanu da bez nura ne bi znao hodati zemljom bez upute i bez knjige vodili. Allah Đelešanu kaže, evo men kana mejtel se ahjajnahu. Kaže, da nije onaj koji je bio mejt, mrtvac. Allah Đelešanu naziva poslanika mrtvacom dok je primio objavu. Iako poslanik nikad nije obožao kipove. Nikada nije činio velike grije. Ali je Allah ga zove mrtvacom bez upute. Kaže Šehu Islam i nije, i ta'ala reji. kaže koliko je ljudi mrtvi, a živi su. To su poslanici i učenjaci. A koliko je, kaže, ljudi živi, a mrtvi su. Ništa ne vrijedi. Pa Allah naziva čovjeka koji ne slijedi uputu i objavu mrtvacom. Kaže, zar ne onaj koji je bio mrtvav, pa, pa smo mi život dali. Veđa Allahu nuren, pa smo mu isto tako dali nure, dali mu uputu i Kur'an, kaže nura njepši bihi nasi, da on s tim nurom ide krši put, kroz život, između pozivajući ljude. Kogod ne bude ovaj nur nosio, to jeste Kur'an, koga ne bude nosio sa sobom, neće se snaći u vremenu Kogod ga ostavi, kogod ga ostavi, toliko nije upućen. Koliko god bude se trudio da ide njime, toliko je upućen, toliko je na nuru i na svetu. Pa Allah Želešanu kaže, kaže, kem, kaže mislumu, misluhu fi zulumati, ka onaj koji je fi zulumati, zove onaj koji je u kufru, i u su da je u tminama, fi zulumati, leće bi harđi minha, i nikako iz nije izlazi. Kažu mu feseri, onaj koji nije na uputi, on je u tminama i nikako iz ne izlazi, iako misli da je upućeni. Pa kaže, čije djelo to što one ostaju u tminama? Kaže, ke zujne li kjase inema kanu jamelu. Eto tako, znači, u mi u nevjenicima njihova djela koja radi. Zamislite Allahove kazne kad Allah nevjernicima ulepšaje loša djela. Šeitan ulepšaje. Zujne šeitana malo. Ali Allah kad nekoga zasluži nekog, da ostane u zavu, zasluži da bude na uputi. Allah mu ljepša je loša djela. Grijeh, kufr. Pa mu drago kad to čini. Nema li pojma da učinite ovu. Ne, ne, neće da se sjeti uopće da se treba vratiti Allahu ve želi. Iako ga Allah svakog momenta poziva, ne čini mu nepravdu. Kaže tubu i olahi. Kaže Allahu. Ja i želazina amenu kad poziva vjernike, šta je za nevenike? Ja i razina amnu tubu ilova i ne suha. Kaže, o pokajte se teubom ne suha. Iskrenom te ovoga neće nimalo imati pri sebi širka pri Kaže Allah Đelešanu za sve ljude, tubu i džamija, za vjernike, ejuhel mu'minun. Žene koje su nosile mahrane, pa im došla naredba da u suri Nun. Allah im kaže da se pokaju pa kaže, tubu ila lahi džamija, ejuhel mu'minun, lalekom tukrun. Ovo je, kaže, Leva bio i ajeto i stilatu, razdvajanje poskaraca i definitivno muškaraca i žena. Što je bilo tubu ila lahi džamija? Svi se pokajte muškinje ženske, el mu'minun. Ovi vjernice, lalekom tukrun. Jako je bitno zadnji kraj, ajeta, ajeta, lalekom tukrun, da biste uspjeli. Kajte se da biste uspjeli. Kajte se, praćajte se Allahu da biste, da biste uspjeli. Međutim, uspjeli. Međutim, braćo, islamsko društvo, kad je izašlo iz toga tmina, iz zablude, to su bile Arapi, kad kažu Omer radi Allah, poniže narod, koji ga Allah uzdigo sa vjerom. I koga bude tražio kada uzdizanje i veličinu benzina, vjeri Allah će ga Pa kaže, poslanik sa sve treba trebao stati da konja i da posjeće drvo i one njihove pitke od korijena da ih jeste nacionalizam. <clears throat> Arapi su i dan danas, ako ne i posebne vjeri nacionalizam. Arapi dan danas drži da su Arapi odlikovan narod, iznad ostali naroda. A hadisi govore drugačiji. Prvo Allah Đelešanu kaže u Kur'anu suru Hudurat. Ja i henna su inna hlatnakum in sekrime umusa, vađalnakum šurube wa li ta'refu, ina ekremekom inda Allah je ta. Inna Allaha alimun habib. Kada o ljudi mi vas stvaramo od jednog čovjeka, jedne žene i na i plemena vas dijelimo zbog raspoznavanja u tareku. Znajte dobro, nema veze kojeg ste roda i crnac, na kjelica nema, takva je poslanik Arasa, da nema nikakve prednosti. Inne rekre nekom inda Allah je čakom, samo je prednost u bogobojaznosti. Kod Allaha je najbolji onaj koga se najviše boji. je Allah Đelešanu u jednom ajetu, Kaže, inne rahmeti karibu minal muhsini. Moj, moj oprost, milost moja, je najbliža muhsinima. Najbliža muhsinima. Ko su muhsini? Ljudi koji su se izgradili sa najvećim imanom hodaju po zemlji. Hodaju po zemlji, a znaju da je Allah moti svakog momenta. I da će ih pitati za njihova djela. I stidi Allah, i strahi Allah, i boje se Allah. A šta mislite za one koji se ne boje Allaha pa ne padaju Allahu na sežu? Dođe vakat namaz, čak čuje ezan i ne pada na seždu. Takvima je najbolje da ove silne uđu da čekaju kisu da im zemlja te. je vremena ti još se sabra loših djela. Međutim, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže jednom ste sistani djeca Adamova. Htio je da ukuši njihov patriotizam, njihov nacionalizam. Pa kaže, svi ste vi ljudi djeca Adamova. Šta je ovdje poslanik rekao? Neki ovo iskorištavaju, za bratstvo među religijama, lažu vallahi. Prvo, o, čovječanstvo je nastalo na islamu. I kad je potopljen Nuh, ali sam opet je nastalo na islamu sa Nuhovim sinoma. Kaže Allah član Kur'anu i mi vas opet učinstvimo namestnicima na zemlji. Pa se podijelili ovdje ljude na boje. Ali taj nacionalizam je kod pa bio izraženiji nego u drugih naroda. Pa je zato Poslani govorio svi ste mi djeca Ademova. A Adem je stvoren od zemlje. Hoće reći od zemlje ste vi. Svi ste vi, znači, Adem od zemlje pa vi onda od Adema ste ali po zemlji. Svi ste vi djeca Ademova. Adem je od zemlje. Ili će ljudi kaže konačno preslati hvalitati se sa svojim očima ili takvi u istinu kod Allaha neće vrijediti nikoliko kotrljani i kupci. Nemamo mi vjerovatno, ne znam šta je kotrljani kukac. Nisam u šerbu našu šta je kotrljani. Uglavnom kukac, dovoljno mu kukac, kotrljani. Valja. Kako? Valja, valja kotrljani. Da, vjerovatno kotrljani. Znači nećete ništa reći. Rekao je poslanik sallallahu alaihi sallam. Kaže, da li Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem? Kaže, Allah ovaj se u istinu oslobodio nezagošta općene i njenoga veličana očeja i predaka. Njenog veličanja očeva i predaka. Svi ljudi su kao dva čovjeka. Znači, svi se ljudi pravilo ovako. Kao dva čovjeka. Jedan pobožan, bogobojažan, uvažen i cijenjen kod Allaha uzvišenom. A drugi oholi, razvratni, koji ne, je ništavan i bezvredan kod Allaha uzvišenom. Šta je poslanik sada ovdje rekao, ko će reći? Da mi ljude cijenimo onaki kako je Allah cijeni, a ne kako mi hoćemo. Iz koje su familije i kakve su boje. Dalje Allah poslanik sallallahu alihi sallam, kaže uistinu raznolikost vašeg porijeka nije zato da bi se jedni hvalisali nad drugima ili imali prednost jedna nad drugima. Svi ste vi djeca Adamova, svi zajedno nikom od vas nije mjercu žita od onoga što je propisano ne možete odbiti. Niko nema prednosti nad kim, osim po vjeri i bogobojaznosti. Osim po vjeri i bogobojaznosti. Šta ovaj nam hadis govori? Dobro, bogobojaznost smo riješili. Po vjeri. Znači da muslimani ne trebaju bolovati od nižeg kompleksa, već od kompleksa više vrijednosti. Zato što? Što imaju ko sebe Zašto su muslimani poniženi, tu ćemo rešavati drugih desona. Ali musliman ne smije bolovati od nižeg kompleksa. Poslušajte šta kaže Ebu Zeru poslanik kad je rekao Bilalo ti si s tim crnčini. Šta mu kaže poslanik sa Kad Kada gleda je bila sin Ebu Zera, ti nisi ništa bolji od crnca, ako je on vjeri. Nego znaš šta je? U tebi ima žahilijeta. Pa je kod Ebu Zera bio crna rob, pa je mu poslanik sa to rekao, slušaj Ebu nemoj tog groba musliman bio, Već kad jedeš, šta ti jedeš, nek jede i on. A kad mu neki oblačiš, obla, ob, šta on o, ti oblačiš, oblači on. A kada mu neki posao zadaš, pomozi. To je tvoj, kaže, brat musliman. Pomozi mu da to, da to uradi. Kaže da jedne prilike poslanik sa osvojima u dovi, sluša česta sahabe, da je u dovi učio kada ja sam svjedok, kada ja sam svjedok da su svi Allahovi robovi braća. Ja sam svjedok da su svi Allahovi robovi koji padaju Allahu na seždu braća. Vidite ovaj hadis bliža Arabe. Braća su svi Allahovi, koji padaju Allahu na seždu, oni su braća. Jesmo li braća, to možemo sami sebi da odgovorimo. Dalje, <coughs> Džabir prenosi, Abdullah ibn Džabir prenosi hadis da su u jednoj bitci, a kaže da je to bila bitka na pleme Beni Mustala kada je Ajša izgubila ogrom. Pa su dvojica vodorušan care i muhađe došli na vodu, sluge. Pa se nešto tam posu, potukli za vodu ko će prije točiti i udari ovaj muhađer Ansari. Pa je ovaj Ansarija mladić poviku, o, kaže Ansarije, pomagajte. A ona ovaj, kada je muhađer viknuo, o, muhađeri, pomagajte. Pa se počeli, počeli su sablje zveca. Pa je poslani skočio i kaže, ostavite plemenski fanatizam. Možda bi ovdje ova dva hadisa koje sam zadnje spomenuo bio odgovor za naš, naše neslaganje i naš fanatizam koji se širi među nama non stop. Braćom, da je svako ovako razilaženje i po po mezlicima i ono niko nikim ne može i reže jedna druge, čak se ovo sivi tuku, jedne protiv druga ubija, jedne druge nabijaju im glave na Kaže, ostavte taj fanatizam, jer on uistinu smrdi. Poslanik se ne može drugčije izdaći taj njih. Smrdi on, ne može prilaziti. To je ružno i to je To ne vredi. To je, greška. Poslanik sallallahu alaihi sallam kaže. Dalje poslanik sallallahu kaže, odnosno islam u, u džahilijetu je prije bila, a islam je potpuno ili korigirao ili derogirao džahilijet i ostale religije i ubjeđenja i objave. Pa kaže, bilo je pomoći svoga brata Arapina, bio u pravu ili ne bio u pravu. Poslanik sallallahu alaihi i islam su to derogirali. Pa u jednom, jedne prilike poslanik sallallahu kaže, pomozite svog brata bio zalim ili maglu. Pa nisu mogla muslimani ashabi otrpiti da ne pitaju, jasno nam je sada pitaju kako prije se rekao osnovno toga sad, zašto je tu? <clears throat> Jasno je kako pomoći mazluma, ali kako za onoga pomoć koji čini zulum? Kada spriječe ga da učini zulum, i to je njemu pomagao. Vidite, vraćo, šta se otkriva mazluma, svakako trebamo pomoći brata muslimana. Kad mu zulum se čini. Ali kako mazluma pomoći? Mi danas kad nekog brata hoćemo sa funkcije da smenimo, ili hoćemo da ga stavimo na njegovo mjesto gdje treba da stoji, onda on misli da se njemu čini zulum. Ne znajući da se sprečava zulum od njega. Pa imamo niz braći koji se doče pa nekih funkcija i imaju neki interes adrenalički i kad ih hoće jedna skupina da ga pomakne, onda je njemu se čini zulum. On počne da riječi, njemu se čini zulum. I sve drugi optužuje kako bi on ostao na toj funkciji. Međutim, a od njega se sprečaje zulum. Jer jedan čovjek koji vodi jednu zajednicu i ne vodi je kako treba, on čini zulum toj zajednici. I važem ga je smijeniti, znači, otkloniti zulum od Pomoći davima. Jer, Samo se. čini zulum. Jeste. Normalno da samo sebi čini zulum. Da li je islamsko društvo kada je došlo, znači u svim sferama života, je stavio stvar na svoje mjesto. Pa Allah Đelešanu je stavio stvar na svoje mjesto kad su u vođe. Prije su znači vođe u džajelijetu radili šta su Kao i danas u demokratiji. Okupio je vojsku i policiju radi šta hoće. Vojska i policija kao narod da pije narod. Međutim, tako isto bilo u džahilijetu. Činili su zulu drugima uzimali njihov imetak, uzupirali njihovo pravo. Kad je Islam došao, svakom je dao njegovo pravo. I rekao Allah Đelešanu u Kur'anu Inna Allaha je'muru kumertu edu emanati ila ehleha. Kaže, vi na povjerna mjesta stavljajte na, na vojstvo emarati ila ehleha. One koji su odehla. Šta je odehla? Prvo čvrsta vjera, a pa onda iskustvo. Isto je stavio na, sve na svoje mjesto. Kada je poslanik ko se grapa za vjeru i čupa i otima za vjeru, hoće vlast, ima je Ima neki interes. Kako kaže poslanik Ebu Zeru, vlast je teret i obaveza što bi se čovjek tovari. Čim čovjek traži vlasti, budžet da drži kostaben novčani, ima i neki dinarički interes. Od toga treba bježati. Jel tako? Kad je tijelo evo Bekri postaviti Omera na vlast, šta Omer rekao? Neću. Kad je htio Omer postaviti jednog od namjesnika po imenu Meir, šta je rekao? Neću. Kad je Omer ibn Al-Aziz trebao u emelijskoj džamiji Reda ibn Hajve mu dao pismo da pročita da će on biti, ne zna koga treba ali ne zna sebe pročitati. Kaže, ljudi, on neću vlast. Neću vlast, plaći, neće vlast. Bježi od vlasti. kad kada te teo e, Omer slati Ebu Zerdu da bude namestnik, on sve rekao neću. Ako da im davati i uči Kur'an, hoću. Jer to je Allah duži. Ali ovo neću. Vidite kako su ljudi bježali od nas. Pa Allah je dao ko treba, opisao ko treba da bude vladar. Pa je opisao suru Jusuf, Jusuf alaih salama. Opisao je, znači, opisao isto Sulejmana, ali i Salama, koji su imali vlast, kako su oni vlada. Da bi znao poslaniti, i da bi znao generacije poslije kako treba vlada, Pa je to poslanik najboljim primjerom pokazao, on najbolje razumio Dalje, Allah Đelešanu je dao čovjeku njegovo pravo u porodici i u društvu. Pa Allah Đelešanu kaže, er kao amuna ali nisa. Ima fadallahu badu malaba. Kaže, Allah je, kaže, odlikovo ljude kavamu, vojstvom na ženama. Tako Allah Đelešanu daje prednost jedni na drugima. Zašto daje prednost na Pa kaže Allah Đelešanu, وَبِمَا أَنْتَكُمْ مِنْ أَمْوَالِهِ Jer oni dijele, oni hrane porodicu. Znači dao mu pravo kalame, ali mu dali zaduženje da on vodi porodicu. A dalje za ženu rekao da je njezno pravo vode. Kare, fesali hatu konutatu hafizatu ili bi bila Kaže, a poslušte žene, za vrijeme muževa osusta, vodi je brigu ono čemu treba brigu da vodi. Šta kaže u hadisu? Žena koja kad je osutan je muž tuva svoj čas, njegov čas, tuva njegov metak, odgaja njegovu djecu. To je ženin hak. Pa kaže, ta će ima hatazallah. Pa će mi Allah čuvati. Kad su takvi, njih će Allah čuvat. Ako danas većina nije takvi, ona neće Allah čuvat. Allah Želešanu uz znači, zavjet postavlja uvjet. Tako isto svi su u tom islamskom društvu bili pastiri, kako kaže poslanstvo od Laha i Nomara, u hadijskom dječnom vladi, kulukum ra'im, kulukum je. Svaki pastir će biti, svi ti pastiri, svi biti odnosani. Pa kaže, el imamu Ra i mesunare, imam je vođa Ra i Sur, pastir bit će pitan na svoj stan. Kaže, a ređulu Ra i fi ehli ime Sumareti, čovjek je pastir u kući, on šef u kući, bit će pitan za to To To će biti pitan na svoju ženu i djecu. I ono što je pod Kaže, el meletu mesuletu fe bejti zemžeha, el meletu kaže, rajetu, fi bejti zeđa mesuđa vrajedina. Žena je pasti u kući svoga muža i ona će biti pitana za to Pa kaže onda Hadim je Raim, mali, kaže Meliki, kaže sluga ili, ili radnik je pastir u imetku svoga vladara i kaže me je, ti će pitan. Znači i u firmi oni koji radi, isto se nam je odnosi. Bit će pitan ako budu nešto uništili svome vlasniku, firme ili mu nešto okrenuli zapasom ili džepu manike. će pitan za to. Znači, Allahov poslanik u šarijat je svakom stavio, dao pravo i stavio ga na Zato je to bilo znači, društvo koje je bilo najbolje društvo kuntu hajda umeti u nas. Dalje, moto ili geslo i parola između vladara i podanika je bila hadis, nema pokornosti stvorenju u nepokornosti stvorenju. Kaže poslanik, pokoravajte im se dok su oni pokorni Allahom i naklanjaju namaz. Kad oni to prestane, ovdje se njima U drugom hadisu da Allah i nama. Dalje, braćo, pred islamskom dobu, jer objasnili su šta su vladari radili. U islamskom dobu, prije, u predislamskom dobu i u dobu svih, sad koja nisu islamska, znači nema šarijata štaka doba. I u dan danas, kada vladari su, već Mal je bio njihov imetak, njihov šta su htjeli. Poslije to i imetak ljudi koji su, znači, vladari se brinuli o ljudima kao vlasnik o svome jetinu. I pomagao ga je sve prije ostacu i dovoljno samo sebi meta. Dalje, zemlja koju su davali sa kušinarskoj državi namestiti, kome su oni htjeli, a pa je Omer ibn vladi došao i vidio da je Mervan ibn Abdulaziz svoje familiji podijelio drugi metak, a pa je sve pozvu. Kad je on postao halifa i rekao ti vrati u, u državnu blagajnu. <clears throat> ti vrati, pa je, pa je jedan stali koji je bio namjestnik u što sprotivio. Pa kaže, a mu je bio sluga, crnak skrupan. Pa kaže, još jedno samo progovorimo zazimak, daj mu njegovu glavu vam. Daj mu glavu. Pa kaže, dobro, Pa kaže, prvo koga je stavio, iako je tu bio Hasan od Basri, bio seji, sedim u Žubej i ostali. Prvo koga je stavio, tako u Žubej prvo koga je stavio mozdahima za Kada Kaže, što mene vlada Emir meni, Što mene, kaže, stavlja, pa sam sluga, on treba stari sluge da pređe u namjesnika. Kaže, vidio sam te jedne prilike u pušti da si klanio dva rekiata duha namaza, niko te nije vidio da Allah ja. E zato se stavljam iskaz. Pa je postavio kod u lemu, tad kao mladar, pa je rekao, slušajte vi, a i on bi učen, dosta se puta u Koranu, ono što u, u šerhovima, u fiku naći, rekao Omer ibn Pa kaže Hasan al kao najveći učenjak Slušaj, kad ne, samo uvijek na I vjerskim se i kad nešto pogriješim, povuče da, da, da odjeću. Da sam pogriješio, ja se popravim. I vidite, taj mali muslimana, onaj, taj metak, ta zemlja je to, podijelili se to muslimanima. Bilo je Svi muslimani, imali su svi muslimani pravo, pravo na to. Znači, dijel, vladar su je dalje kakvu je ulogu imao poslanik sallallahu alihi u tome društvu. Vama je poznato kako je došlo i koje, koje, u kakvom stanju su bili Korejšije kada je došlo poslanstvo, kako su bili stanju Arabi. Znači, potpuno je bilo kufar, širska činja, imali kipova, svako pleme ima cukira, samo je paveti što šest kipova. Dalje, porodično stanje je bilo nikako. Nasleđivala se žene od, od Babilona, braća se krvla između sebe. Komšići ono su bili nikakvi. Ratovi se vodili po 10 godina, kao Adrži jesu, tako. I čak ispjevavali bitke, poticali, posticali da se bore jedni protiv drugih. Dalje, Zemljanuk je bio prošljen, kamata je bila prošljena. Znači bio je nemoral, totalni nemoral. Poslanik sallallahu alihi veseleme je došao kao sunce poslije duge kiše. Kao mjesec poslije dugo braši noći. Čovjek koji nisu ga mogla sahabu pita. Sad kaže ne sad sad pravo da opiše poslanika da ga ne Upisivali su ga najljepšim izgledom duša, srce su jedva čekali da vide poslanika su. Toliko su ga vjeriti da voli. Baš kako kaže poslanik svog Džibrilu, od Džibrila kako od Evo Horere hadis, što je rekao kako je, kaže, kad Allah zavoli jednog groba, pošalje ga na Kaže, ja volim tog i tog groba, pa kaže, ono što zove velika Džibrila, pa ga i ti zavoli. A on onda to prenese na stanovnike, meleci stanovnice, prenese na stanovnike zemlje, Allah Đelešanu je dao da su poslanika za svi. I oni koji su ga najviše mrzeli, najviše mrzeli poštovali su nas. Poslanik sa Allahom bio lider u pravom mesljenizmu. Pa da vidimo kako su, pazi ovdje hoću vam prenesem, kako je primanje Islama i Islam utjecu na sahabe prvu generaciju. Pa su zaslužili radi Allahu anhu radam, da Allah bude zadovoljnim od njime. Pa je Allah rekao da su najbolji umet koji je Pa je rekao Allah za žano izbula, uleke izbula, oni su Allahova stranka. Kako tu? Pa je poslanik rekao da nisu u naše karne, spomenuli vas time runamo. Najbolji su a, oni ljudi, moji drugovi. Znači kako su dosta taj stepen? Pa pogledajte kako su oni primjer, kako su oni prihvatali islam i kako su volili Allaha i poslanika. Primjera, Ebu Bekr. Ebu Bekr sjena poslanika. Čovjek koji nije imao puno djela, kada je poslanik sa Ebu Bekra nije pretekao sa puno djela. Ali je se ovim Njegov iman i iskrenost teža bila imana iskrenosti svih ljudi. Ebu Bekr koji je poslanika pomagao, kako kaže poslanica, Ebu Bekr me pomogao kad me niko nije pomogao, njegov metak me pomogao, ničiji metak me nije pomogao. <clears throat> Kad su pitali poslanika koji je najbolji čovjek na zemlji posle tebe, to je podlasno Sabi, kad je pitao koji je najviše čovjeka voliš na zemaljskom budu, rekao Ebu Bekra, radi Allahom. Allah je šano, on je mu objavljivo, alajte. Nazvan je Sidik, kada je povjerovu poslaniku, mušicama rekao, šta je rekao poslanik? Rekao da je ošao u jednoj noći, već da Aksa panju sada i ošao na nebesa, na sve nebesa. Kaže, jel to rekao jest? Ja vjerujem da. Pa ja njemu još više vjerujem. Šta, da mu Iblis ulazi tu. da I tada je nazvan SCD. Međutim, kada jedne prilike su mušici napali poslanika u Kjavi, Ebu Bekri je skočio na brani poslanika. Oni su ostavili poslanika, Ugve Ibn Rabija imao neke će dva džona, pođonio i balcu. Duplirao džon. I toliko ga je udar u policu i po stomaku stavku da je Bekr izgubio. Njegovo pleme, Beli Tegin, pokupilo ga je i u kuću. Izgrdili ga još i oni, mušeći. Izgrdili ga što tu radi, pa je i rekao, rekao si njegov majke u Muhaj, kaže da ga na to čime prvi put se Ebu Bekr probunio, šta je Gdje je Muhammed sallallahu Rekao je, gdje je Muhammed sallallahu Pa kaže mu majka, vidi sine šta su radili od tebe. Hajde jedi i pi. Kaj neću ni jesti i piti dok ne Muhammeda sallallahu Pa kaže, idi umu džemi, pa timi, pintu hata, Omerovi sestri, radijallahu anima. I pita je, gdje je Muhammed? Pa ona došla u muđebi, a ona kaže ne znam ja ni Bekra ni Muhameda. Ne smije reći. Islam još taja. Pa kaže, ali odvedi me Ebu Bekru, svom sinu. Kad je došla vidjela kakav je Bekr zapomagala, kada je gospodar, ko je ovo uradio, to sigurno najveći nevjerici, Allah i kaznio zbog toga. Pa kaže on njoj, gdje je Muhammed sa Kaže, ovdje je mater. Pa ništa to ona neće nam ti. Kaže, on je u kući Erkaba ibn Erkam. Erkam. Kaže, neću jesti i piti dok me ne odvedete poslaniku sam. Pa kaže, kad je se smračilo, odveli su je za poslaniku sam. Šta je rekao Bekr poslaniku? Svaka nedaća, ima tvoje smrti je za mene laka. A često Ebu Bekr znao reći, za tebe bi Boži poslanik će dao i oca i tebi, veumi, ti si mjesto oca i majke, o Boži poslaniće. Dalje na uhodu, vidite kakve su žene bile, ne samo muškarca, sadite kakve su bile. Kako su odne poslanika. I koliko su ga vole, više od svih ljudi. Pa kaže, u jednoj ženi je poginuo čovjek, brat i otac. U, u To dolazi još ja, ja, poginuti otac, poginuti je brat, poginuti čovjek. Kad je živ Mohamed sa Kaže, je, odvete mu njemu, neću smigati kada su je odveli njemu, <clears throat> kada ga je vidjela, rekla, svaka nedaća mimo tvoje bogite za mene prebolila. Pasta čovjek, brat i otac. Tri najbliža rođaka. Čovjek. Ona pita gdje je poslanik sa Je tu poslanik sa Allahom? Da li imao primjer u Hube, Hubebu kojeg su mušice razapeli u Meku. Zatvorili ga i razapeli. Čovjek kojem je melec ga hranu u zatvoru. Kaže žena koja je bila žena čovjeka u čijem je kući bio u zatvoru, treba da ga uzmiju kao odmah do onih bijenja Kaže, vidjela sam kod Hužejna koje nije bilo u A kad je bila je zima. Znači nije bilo kod melec kao je njemu ga Pa kada su ga razapili, gađam ga strelama. I svijavali. I kaže, kažu, bil ti volio sada tebe pustimo, a da je Mohamed sa na tom mjestu. Kaže, vallahi ne bi volio ni da trun oboda Mohameda sallallahu alaihi wa sallam. Ima trn. Trn. A da ja budem slobodan. Jedan tren koliko može Kaže, učio je dovu, kaže Sejid ibn Džube, e, e, Musa, ne, Ovaj što ga je poslao kao namjestnik, on je bio tu kao slušao tu dobu, pa je pobjegao, ne mogu do kraja slušati. U mejlu. Kada je slušao, sad idem u mejlu. Slušao sam kada je tu dobu nisam mogu sašati kako je dovio, da je uništi Allah za šaru pobjegu. Kontu sam odmah će se spustala Allahova Dalje, <clears throat> Zaid ibn Sabit, ovo možda ja najpečetljiviji primjer, Zaid ibn Sabit kaže u bitki na Uhudu poslani su svome poslu da traži sada radi. I našao sam ga među mrtvi. Znači među ubijenim okom. Kaže da je bio među mrtvim mušicima. Sedam mušika ubio mušicima. I rekao je poslanik, idi i prenesi mu salam, pita ga kako. Jer je bio dobar dvorac. Pa kad je došao sam, on već u, u, ko će u komu da pada, već u krvi, u krvi vas. Pa kaže, prenosi ti salam od poslanika svome i pitate kako si. Kaže, ti prenesi salamu poslanika, rekla sam prije zvat poslanika, od, mene poslaniku i reci da sam dobro i među mrtvim sam. Preselja me. Preselio sam. Kaže, a reci ensarijama i muhađerima, niko neće pred Allahom ima opravdanje. Ako mogne mrta prstom, a poslanika samo prnom. ste ovu ljubav. Nema veze, on preselja je, ali ostavlja da paze poslanika sa Koliko su voli poslanika sa Dalje, kaže da je Ebu Duđane na ubitki na ugodu. Kaže da je okretu svoja leđa i podmetu svoja leđa, kaže neki da je tala, tako tala. A ne vjerujem da su boji tala. Okretali, kad bi strelcu naletili, on bi okretu svoja leđa, pa poslanika sa svojim leđom. Taj da je, taj tala ibn Bedula bio je i kaže Ebu Bekr, sva bitka Uhuda je pripala Ebu tamo. Sva nagrada Uhud je pripala Baš, baš zbog toga prija. Da li je Malek jel Huzeyri? Poznat Ashab. Nekome. Ali već poznat sam zbog ovog primjera. Allah mu dao spomen, I kada ga mi spomenuo. A nije poznat u komuniju, nije prvi hadis. I sad još ti to ne radi. A zbog ovog primjera ga mi danas Allah ostavio spomenuo. Kaže, kad je poslanika pogodila na Uhudu, strelica u glavu i izbila mu zub, izbila mu zub. Nije se dala izvaditi ona iz glave, dobila je štih Pa je on kada je uzeo i zubima iskio, pa mu se polomili zub. Pa je onda uzeo jer je u krv zaraženu. Svi su u ustav poslanika, sa zranje poslanika. Pa kaže u poslanicu, sa sam posle istulitu, Kada ne, vallahi, nikad neće Pa. Koliko je volio poslanika, da poslanikovu sallallahu alaihi krv nije trio ispljuniti, iako je ona prljava. Dalje, vidimo ženu Umu Habibu. Po čemu je ona poznata? Hoće reći Umu Habiba. U Habiba je bila udata za čovjeka koji je konvertirao islama u, kršćanstvo. Umro je u Abesini kao kršćan, a ona je se udala da poslanika, ona je bila čerka Sufijana. Pa kad je Sufijan došao u Medinu, i htio sjest na šilta, Kod svoje čerke ona je rekla, stani, stani. I izvakla šilte ispod njega. Kada čeri ti šilte tu važno zbrojaš, stano on mum na šilte. Da ne, ne, jedno, ni drugo. Znači ovo je šilte Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a ti si neći sada sjed na to šilte. Svome glavi. Ti smušiš. Ti si neći. Svome glavi. <clears throat> Zato vraćao kad jedan od Uve ibn Mesu, ko je bio u mislim, znači, on je napravio na Hudejbi sporazum. Pa opičuje kako su ashabi bili prema poslaniku Kaže ovako, ona je Uve ibn Mesu. ja sam bio zatvarniku dosta vladara, stao dosta mnogim vladarima je uslan. Kaže, bio sam ja kod vladara Kisre, Cezara, Negusa i ostalih. Ali tako mi Allah, tako mi Boga nisam vidio vladara kao ova poslanika sallallahu alaihi wasallam. mi nisam vidio da koji ljudi poštuju svoga čovjeka vladara kao što oni poštuju. kad je da poslani, poslanik, Mohamed poslani. Tako mi kaže Boga. Kada se kada nakaška njegova pljuvačka obavezno završi u njihovim rukama. Taj potar I znate da je živog poslanika Da reket njegovog tijela bio dozvoljen. Kaže, kada je završila na ruci od njegove pa bi oni trljali po svoje koži. Ako im nešto naredi, utrkuju se koće da to uradi. A kada se abdesti, otimaju se, skoro se potuku za vodu da je popiju. Kaže, a kad nešto govori, oni kada pognu glave i slušaju i ljubavi i poštenja prema njim. Jedan je prvo. kako jedan mušik opisuje ashabe što su ovako volili? Pa moramo sad izvući povijest. Što su ovako volili ashabu poslanika? Što? Zato što je on bio sebe njihove upute vraća. Zato što je poslanik Allah da poslu najbolji od ljudi i bio sebe dolazka upute ovim ljudima. Zato su ga toliko cijeli. Muhammed Jer istina je vraćao stvar koju treba najviše cijeli. Šta kaže Alija Arabi Allah kome poduči jednim harfom, učinio me svojim Tako treba cijeniti učene ljude. Tako je Hasan al-Basri kaže da su kao na među Ako čovjek uče iste i slijediti, pazi, učenja koji radi po onome što govori, tog čovjeka treba čuvati njegove časti. Tog čovjeka treba poštati. A makar nema u mišljenje isto kao. Jer Allah da je odliku s time što mu je dao, dao znanje. Poslušajte kako su bili pokorni poslaniku Ashabu. Mi danas imamo ljudi koji neće pokoli svojim davima svojim ljudima. Puno se suprostavljaju. Kaže u bitci na Bedru. Poslanik je ugovor napravio sa Medinom da vam neće Medinu. <clears throat> Sad su došli na bitku. Puno manji broj. I su krenuli da se bore. 316, 315 ljudi. Treba da se bore protiv 1100 ljudi. Daleko na oružanji i opredeni s konjima i devama i tako. Međutim, kaže, poslanik traži E, Sarija, da oni progovori, šta oni misli o tome? Da, se, da da se bori, da se ne bori. Pa kaže Sad ibn Muad, prije bitke na mene, u silama sto to prenosi. Kaže, ja ću govoriti što se tiče, kaže, ako hoće što se tiče e, Sarija. Kaže, slušaj Boži pozor, ja govorim u imam Sarija. Kreni gdje hoćeš. Pazi, kreni gdje hoćeš. Održava vezu sa kome hoćeš. Prekrije sa kome hoćeš uzbi od našeg imetka koliko god hoće. Nama ostavi koliko god hoće. Ono što si nam uzeo, draži će nam biti od onoga što si nam ostavio. Ako narediš nešto u vezi s tim uradit ćemo. Kaže, tvoja naredba bit će kao i naša naredba. Tako mi Allaha Đelešanu, kad nas poveo preko ovog mora na kraj svijeta što pa svakim, na svakim umetom i sa vakim vođom i Šta je rekao, šta je rekao vlada vlada Kada bi se brdo ispred, ispriječilo, brdo će razvaliti. Pogledajte samo njih osobine. Pogledajte kava koji je nije koji nisu ti nisu imam navca, ali ćeš ubiti na tebu. Tako. Bitka na tebu koje godine je bila? 9 godine i pol. To je bitka bila prema jedna 900 km od Medine, blizu Jordanske granice. To je bila bitka protiv, To bila bitka protiv kršćana. Je tako? Oni su ubili neke zaslanike, poslanika, sallallahu pa je bio sebe te, to bi sebe bitki. On nije izašao kad bio sam najopremni, imao sam najviše bogatstva, ali šetana pljivali nije izašao sa Pa je poslanik, pojenta je to, poslanik naređuje da se odvoji on, izolira i da mu niko ne zaziva selam četiri dana. Kaže, toliko je, kaže, izgledala kao je Medina isto zemlja mrtvaca. Nikoga nije poznao. Šta se vađe Kako su slušali poslanika? Neće mu niko sada, kada jedne prilike Hoćemo onda snimiti govori, nema skita, zemlja je postala testa. I vidi evo katadu svog rođaka preko zida. I će neke salam lijepa kažu sam Ja kad dođe drugi strani zaplak, kralje tam, boj se Allah, zna da ja volim Allah poslanika, salam alaikum. Allah kaže najbolje. Šta onda? Nakon četiri dana, na ređi je poslani i šalje čovjeka, idi mu reći da se ženi. Nema više spavanja sa ženom. A poslanik je volio, htio da objava duži, da je opravda da još tisnije da bi vas išla. Pa kaže jedan kod nas u Lešnice, pa mu kaže jedan musliman, kaže ti koliko da riječiš, ti ćeš taj radnije nešto koje pa paši nešto s neba ti pravi. Ti toliko kada da riječiš, sumraš se zdrav, moraš nešto ćeš ti koje pa će nešto od Pa kaže, on nakon, šta pita on? Kaže, jel da je talaknem ili da je samo odvojim s ovdje da je ne Kaže pošalješ, stvari rekao pošalje nije. Nije rekao, hej, ho, ho, ko je moja žena, ja sam u ženi, nisi ti. O, ja ovo hrani, ne hraniš ti. Znači kaže žena, idu Nakon tu 50 dana dolazi. A u tome svemu kaže, Bijac kad došao neki sam vladar poslu, i nazna Gassana, vlada poslu pismo, kada tvojte i drugu ostavi ovo za dođe dava kada bit ćeš poštovan i zdrav. Pa sam kada rekao i ovo je još jedno iskušenje taj pojelo tebe. Pašte, tu je samo Bože ima. U nas kad nekoga izoliraš, nasmiješ, odmah ono u drugi nešto. I u drugo, ovdje osobe vitale, ne, sad da nisam ne gledam očima, razumijete? A vidite kako, kako vijedi. Vidite kako je, zada je kriv. I on čeka da se, Allah će priliku da se pomiri to. I tako i bilo. Kad me je došlo, pazite koliko je bilo teško, kad je došla objava i opravda su teube, ja i ono dina te kula kurma stanikim, ovdje svoj slabote sistem, kaže, prvi mi je prišao u mjesto, taj Talha ibn Nikad mu to neće zaboraviti. Dok je života, nikad to nisam zaboravio Talha ibn Koliko me drago bilo kad je prišao i zadovoljio. On je prvi skočio. Međutim, ovdje je pojenta kako je, kako su ashabi slušali poslanika? Da li je Burejde prenosio svoga oca, kako je došla zabra pijenja alkohola? Postati šta znači biti pokoran Allahovi poslaniku, kako ste generacijima, kako islam odvojio. Mi nismo takvi, nažalost. Kaže, moj otac pričao, šta ovo nam govori? Ona govori da su generacije na generacije prenosile hadise. Otac učio sina kako je šta je popivalo. Kada je pilo se njegov kući alkohol, <clears throat> njegov otac rekao, ja krenuo poslaniku, kad poslaniku silazi ajet, ja i na amenu, inam el hamru, et siru e, el slavu, sila slavu zamu, nisu amniše i tarte štelegu laleku tuple on. O, vjernici, dosta je vino, e, kumiri, e, stelce za i, i kocka, odvratne stvari, tonte se toga, štelegu laleku tuple on. Kaže, vratio sam se kući, a oni su već pili i klapili se glave od pića. I citiram im ovaj ajet, kaže, odmah se otrezuje. I kad ono što su imali ustima, pljunili samom piše, kada isto čovjek koji vadi krv, kad vadimo krv, tuni, alkohol. I kaže, odmah pro, prolivali i viću, ostavili smo, nazivamo se gospodarom, nazivamo. Ono I zadnji slučaj, Abdullah ibn Đerir navodi Tersiru slučaj kada je u jednoj bici munafik Abdullah ibn Ubej rekao Moin je kule rađaj Kaže onaj rađaj, kaže kada dođe u Medinu u Sulunatku, kada dođe u Medinu jači će istira slavni. To je bilo upravo kad se pogledala dva, dva mladića. Pa što je krevo bi primili sad, još i udaraju, još se pozivaju na tušu. Međutim, kaže, došao je njegov sin Abdullah ibn Abdullah ibn kaže Boži poslanića, Zato je žrtvu oca majku. Čuo sam da je moj babo rekao ti baba kada kaže niko nije svog babo volio da je djetu kao Kaže, a čuo sam da je rekao tu da će slabiti, da jači da stane. Kaže, recite ako te laha naredi, ja ću ima Neće do njih Ha? Ti neće biti normalno. Kad ja ću doni glavu, kaže ne, ne. Meni da ubijam. Već je ljudi kako ubijaš ljude koji kako mali uvija svoje sredbene. Međutim, kad su došli u Medinu, ovaj nije znao kako će kada, nije mu ko je to jači u Medini. I kad je stao na kapije Medine i zaustavio Kaže, jesi ti reku da će jači sa za nećeš tu, sad ćeš mi ko jači. Nećeš ući više vadovati na ono svoje kući, ćeš počinati dok je Muhammed sa osnovne Kaže, šta je ovo, zređe evo sinovi rođeni, kaže, hoćeš da to napraviti u Sinovi rođeni ne daj svojim očevima u kuće. Ne dao mi u kuću moj sin, a zveži. Da bi, pazite kako mu dati koristi. Da bi digu hajku i da bi digu pobunu. Međutim, kaže, došli su ljudi, rekli, te pusti su ovoga. Kada ne vala i da vam poslave, i ne, ne ti ja da neću Kada ošli poslaniku, sam to poslali, kada da neka pusti. Kada ako je to poslanik rekao, nek ti budi. I e, rekao je poslaniku bude, nek tebi budi. Ali ti je poslanik to rekao, da nije on rekao ne dušu. Znači, braćo i sestre, ovako se pokoravali generacije koji se bila prije nas. Međutim, ja to i predavaj toči na kraju da samo naučimo iz fika a, šartovi namaza. Posle ovog predavanja idejnog karaktera, šartovi namaza. Da li to zna od šartovi namaza? Da bi nešto i naučilo Šartova namaza ima šest. Tako. Prvo je dehale Da uđe vrijeme namazku. Namaz prije vremena se ne prima osim spajanja namaza kidje, spodnje, podne i akšama sa jače. To je iznimni slučaj. Allah, Allah Žešanu kaže u sure Nisa i na salate kjana od mukna kitave Mi smo vjenicima naredili da obave obave namaz u njegovo vrijeme. Kad je pitali poslanika sa Allah i Mesu, kada je sinu, Resul sa i Ameli, Abu bilo i Davac, one sa Allah koje je tijelo najviše voli Allah namaz u njegovo vrijeme. Poslanik je nekada odgađu povode namaz zbog vrući, vrućine. Kaže Ibn da je poslanik sastavio namaz <clears throat> sastavio namaz, a nije bio nikakvog uzra u Medini. Znači možda je bio zapošten, neko ako ima previše posla a ne smijete to koristiti puno kao nas. Znači, prvo je vakat, drugo ineme la malu bin ja, ba ineme li kuli merima neva, u hadisu Omer ibn Hata obilježi Buhari i Muslim u različitim verzijama, kada djela se cijene prema Nije I šta kaže suri Bejne 5. vajda, vema uminu ila li abdullahi muhlisine, lehodine hunefaju, timu salavu i čudesa. Nije ništa drugo naređeno svim umetima bilo se da Allahu iskoro spovedaju vjeru, je namaz, daju zekija. Znači, nijet. Ako nijet bude za nešto drugo, ako nijet ne bude iskren, onda si munafik. munafik. Nešto vam primiti, dva šaka da se primi djelo. Da bude iskren nijet i da bude po i Treće je da bude čisto tijelo i čisto odijelo. Šta to znači čisto tijelo, čisto odijelo? Znači, okupa se ako si džunup. Ako plate pa neka prenošta i svoj da kefetari. In Allah yuhibbu tawabinu yuhibbu tatahirin. Allah koji se puno kaju, puno čisti. Kaže Allah Žešanu poslaniku, kada je postao poslanik, je juhel mutesir, kum fe enzir, rabe kefe kebir, vasijabe kefe Oti pokriveni ustali u pomeni, ne prikovane da je mnogo odje očiste. Znači, Allah, Allahu poslanik kaže, inna Allahe la jakbelu sadakata min gururi, vela salata bi min tu, tuhuri, bi tuhuri zapravo kaže ne Allah ne prima utaje ili krađe, isto ne prima namaz bez tahu, tahura, čistoće. Četvrta stvar uzeti uzeti abdest. Rekli smo abdest, ovdje smo dogovorili, tako. Abdest znači rukom namaza. Bez abdesta da šarto namaza. nema namaza. Osim ako ne možeš doći do vode u sidunu, trebaš se okupati radi bolest ili onda uzmeš te temu, a to ćemo posebno raditi. Šta još? Čisto mjesto gdje ćemo klanjati. Zemlja je čisto mjesto. Kada u Hadisu poslanik sa osam da mu je zemlja učinjena, na ostalim poslanika ima preoštrom je zemlja učinjena, cijela zemlja mešći mešto, prijašnji narod su klanjali u samo u bogomoljama. Ovaj umet Muhammeda sve kada je poslani, pa gdje god dođe musliman, neka klanja vas. I šestu pokreni se, da je ne mešik i kible, kada je poslani, isto kada je zapada u Medini, samo da ovaj hadis važi za njih, za Medinu, je kibla. Allah Đelešanu kaže, idima te kunu, velu veđehe, šatno za haram. Na gdje ste vi našli, okrenite svoje lice prema Mešru haram, kaže šeho oni i Temije, kod njih tamo, 40 do 45 stepeni može se maše kibla. Međutim, ako je okretanje prema kibli štart, onda čovjek se treba truditi da se okrene prema kibli. Vesela, ako smo u nevjeričkom mjestu ovdje se suprotno kibli, a nismo znali primjer me nama da smo Ako smo u muslimanskom mjestu gdje možemo pita, imaju mešćini, i je, ako nismo se okrenuti prema kibli, ne vredi nam namaz. U nafili namazu ima Hadiđe kada da je poslanik okretu, kud mu se jahalica okreći. Znači na filu možeš klanjati i mimo kibli. Međutim, ako nemaš drugog sredstva sela, ako s avionu i autobusu ili nekom vozu, nekom prirodnom sredstvu i ne možeš se okrenuti prema kibli, isteći ti namazka vremena, onda samo početi tekbi doneseš prema kibli onda kud voz ide. Ako ne možeš uzeti temu, znači ništa, u zatvoru si u srpskoj jami ili slično, onda klanjaš bez abdesta. Ne možeš klanjati stojeći, možeš sjedeći, ne možeš sjedeći, možeš sjedeći, ne možeš sjedeći, možeš na onaj mi, misli, mislima. Je li jasno? Ko će ponoviti šest šartova namaza? Vaj. Nijet. Čisto. Čisto. Čisto tijelo, čisto tijelo. Abdest. Abdest. Nijet. Jeste, gdje ćemo klagati? Neki kažu ispitah tek. Međutim, ispitah tek bi je već فقل قولي هذا واستغفر لكم واستغفروه انه هو الغفور الرحيم آخر دوانا اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وعمل متكبلا الحمد لله رب العالمين. ما في ثاني؟ ايوه.